Translatine festivala ipatuko dugu, baionako antzerki festivalik ezpaita izanen aurten Latinoamerikar sohkuntza bultzatzen zuen unek. Hora jarte, jakin behar da, baionako iriak irutanoi mila euroko laguntza emaiten zakola eta hori ez dako gehiago emanen. Simek antzerkiko, simek antzerki taldean ari den txomin egi gure gomita dugu goizuntan, egunan. Bai, egunon. Beraz, arazo ekonomikoen gatik, eh, gelitzia deliberatu duzue, bai honako errikoetxeak nola justifikatu dauzue apaltze edo kentze hori? Bai, hori uste dut lehenik eh, hieri behar dela galdegina, eh? guk eranduguna, da ikusi ze egia ze posibilitate ginuen aurten ekitaldi segitzeko, bai, Eh, kontzientziaz eta <laughs> dena ikusi ondoren erabaki dugu eh, aurtengo edizioa ez estatzea. Horrek ez du nahi gure gogoan eh, hortan gelditzen dela Translatine Festivala, behar bada e, izanen da posibilitatea datoren urtean edo berriz nolapait hori berriz abiazteko. Baina gu antolatzaile bezala ez ginuen posibilitaterik hori jarraitzeko molde egokian eta orain arte bezala. Zangoz gora emaiten du aurtengo programa, eta aintzinatu azitaiken? Ba, biztan dena, ekitaldi bat ez da bi hilabete zantolatzen, eh? badu azkena izan zen, eh, badakizu azken urte hauetan bi urte tarik egiten ginuen eh, festival eh, handia. Eh, hori, da historioan ere, hoita mair urte egiten zen, e, 2000 zazpia arte urtero zen festival hori. 2000 zazpian erabaki ginuen, jadanik egoera zaila zelako, ze ekonomikoki biztan da, hori bi urte tarik egitea. Eta 2000 mairuan beraz izan zen azken edizio handia, ja, eta e, eh, gerostik, ari gira urtengoa pailatzen, izan gira bializ Mexikan bereziki, eta beste eh, Ego Ameriketako herri batzuetan, e, eh, beha bai, edizioa preparatzen. Mexika izan behartzen horrezko gomita orten, uh, egia erran, Mexikak ez du xantzarik, <laughs> izan mertzen ere franzi Mexikaren urtea, etzen egin, eta orten eh, ez da egiren ere eh, edizio hau. Hala, ondorioetan ez ez horiek, uh, artistak abisatu behar, ba, baita ere ondorio sozial eta ekonomikoak zuen baitan, ba, egituraren e, baitan. E, e er, Errangabedua, bon, egia da, uh, festivala antolakenta aldetik, ez da, uh, erabat, simerri dilutua egitura berezi bada, eh, simerantzerkia beste egitura bada, hastapenetikola erabaki zen, eh? ni simerren sartu baino lehenago, lehenagotik, eta eskerrak hola pasatu dela, e, gaurko egora ikusiz, eta baina elgarri lotuak gira, biztan dena, gu talde bezala gira festival horren antolatzaile, antolatzaile artistiko, antolatzaile konkretuki ere, eta horrek ondoriok izanen ditu, zeren lanpostuak baitira ere, biegitureri lotuak, biztan dena, baina, bon, nok grinatzen du, lanpostu bat gutxioago izaitia dobi eh, gaurko munduan, orduan ez da neogek ez du nikagek higien elortarako. Piskabat ideia baten ukaiteko, irurogoi mila euro gutxiago, zer ordezkatzen du aitzin kondu batean? ba, badakizu festival batek utxi gora bera ez ditutzen makiak zuzenki goguan, baina behar bada budjeta horoko gada laue un eurokoa edo bose inguru, horretik batera <clears throat> iten duzu zua eh, bon, eh, zena isaz, eh, badiludi bost sei egune festivalaren zat biziki gauza handia denik, baina zinez festivaletan, Eh, gaur, gaur egun egiten diren festivaletan, ez da biziki aurre kontua hundia. Aurre kontu hori ez da bat ere hemen datu azken amarkata honetan, beti berdina da. Eta biziki tinko gabiltza hortan. Eh, e, e, gomitatzen dituzularik taldeak ego Ameriketatik etortzeko, behar da itsaso bat pasatu, badira gastuak, eta bidai gastuetan berean aurre kontu hori baduzu, adibidez, emaiteko konkretuki. Eta du bi urte ez balu e, Kolombiako eta Ekuatorik mendeko herriek ez bali mm, bazituzten uh, artisten bidaiak ordaindu orda ez ginuen ere eginen. Aurten Mexika engaiatua zen ere bidaien pagatzeko. Eta frakaso hori eh, ne horrek ez du kontutan hartzen horren atzean badirela, eta eta festivala zen ere, eta han harrituta daude denak, ebiztan eh, dena ze pasatzen da, eh, omen e, herria beratxagira, iparaldean, frantzian, europan, eta guzi, eta pasatzen da, ikusi izango egoerak ez direla, horreino gurekin konparatu, horreino tristeago direla askotan, Eta erran diegu, baina hala da, realitate hola da, ezin dugu guk asumitu gehiago, molde egokian eta senduan holako ekitaldi bat, eta ez dugu nugu nahi entra gauza bat egin, ez dugu sekulan hori egin, oita marurtez. Diru lagun zeileetan bai honako erriko dugu, besteak nor dira? Be, besteak izan dira beste aurri batean, biarritzetan gelu, e, eh, urt, eh, ez edizio guzietan, garai batean izan da bokale ere, bokaleek ere bazituen eman aldiakan, gero biztan dena, ur saiakoak, estadua, eh, baina estaduak azken, frantziako estaduak e, bon, biziki laguntza tipitu da, hortan beste hainitzetan bezala, zenbaki bat emaiteko, ikusi dituzue eba mapa batzu ateratzen ere, urte astapen untan, frantzialdean, egun bat festival ez estatuak izan dira, beraz, guria behar behar da gehitu, zenbaki hortan, eh? eta gero eskualdea, kitaniako eskualdea, eta departamenduan beste neurri batean. Eta, e, bon, be, aurrekontuan eh, laguntza publiko horiek, e, uniko erdia gutxi gora bera, bo, festival guzietan bezala, estaltzen zitu e, kopuru hori erdia zen gutxi gora bera, urtetik bestera badira diferentzia txiki batzu, baina festivalak goita amairu urte zituen, bai. arrakasta aldetik eh, bai, jende, jende kopuru mailan eta bai, zuen eraginaren mailan, arrakasta bazuan, Ba, e, e, zenbatu dugu, bat abesteko moienak egin ditugu, zenbaki asko ateratu ditugu hor, eta oita magurtez, egunta hilurgoi bat mila jende, etorri da festival horterat egiten duzu, eran urtetik, eta astapenean, astapenean, astapenean, etzen translatine deitzen, izan ditu beste izen batzu, pixkanaka piskanaka nortasun hori bildu du, hemen, eran abeita leku berezibat, largo batean hasi zen joan, hemen dean. Pentsen bi, bi minutaz egiten mani maduzu, hemen kultur panoramaren, gain, gainetik pasatuz, hoita marrutez pasatu dira iniz gauza, iniz gauza aldatu da, eta festivala biatu delarik, etzen baionako ezena tokirik, etzen badakita rasongi hori euskal kultura etziren gauza horiek. Eta astapenean festivala hasi da, hor baionako auzo batean hasi da festivala. Eta hau bide iraunku horren emaitza da, ez da egun, beraz eh, bat abestekoa izan da, bos mila, zazpi mila arteko jendea, lau bostegunez, eta antzerki festival batean, ez musikako festival batean, ez dira batere konparatzen ahal, antzerkia, musika edo, eta giro horiek, ez dira batere molde berdinean pasatzen, ez dira bat ere realitate berdinak. Biziki komplikatuago da antzerki festival bat antolatzea. Eta gainera, ez delarik izen ospetsurik edo horrela ezagutzen, edo ginazten eran nahi dut. Gure lana izan da oita urtez talde berrien deskubriaztea, eta geroztik batzuek egin dute bere bidaia, hartzen duzu lafura del bauz, adibidez, lehen aldikotz frantzi alderat eta Kataluniatik ateratu zen festivalari esker, eta gure zerrendan ikusten mali maituzu berreun, taldean izenak pasatu direnako goita ikusten dituzu bagatzu markatua gorriz, e, eh, goita lehen aldikotz, Europarat, etorri dira. Eta gure lana hori izan da, ez bitrina bat egitea izen ospetsuekin. E, diru laguntzen ekipitzia berez eta jakasta falta baten e, ondorioa? Uste dut hori egan daitekela ikusi dut atzo e, berri horren ondotik hola, interneten eta baina zer da bilana, zer da frekuentzia, zer da. Hori idatzi duena etorri da festivalaren ikusteat gau batez ze pasatzen zen. ikusi ote du giro hori gaztekin, egan abe, hori ere beste bilan bat egan behar dugu. Baina hori ez da biztan aipatzen horrela Eh, ez baita hori ageri, hola, ez baita zenbakietan, baina festival bakotxean badirelarik ehun liceoko ikasle etortzen direnak lemanetik, lavaletik, garazitik, ortesetik, festivala bizitzeko barnetik bostegunez. Nola, nun kantifikatzen da, nun evaluatzen da bilan hori, zert egiten dugu hortaz ez da bakarrik hori eh, miraila batean presentatzen den gauza bat. Sare hori, funtsezko lan hori, e, kondatu dugu, emezortzi mila ikasle etorri direla, eh, hoita e, urtez, e, urte batean edo bestean, festival horren bizitzerat, barnetik, artistekin mintzatzerat, ikustea nola lan egiten den, nolan antzerki bat muntatzen den, nun ebaluatzen da lan hori. Aurt, eh, ikusten larik, eh, eh, hauteskunde oai, hautezkunde garaian dira, kultura hitza ere ez dut ikusten programa batean. Atzoko de batean ez da aipatu ere kultura. Zer da hitz tabu bat bilakatua? Goizberriko gomita zuzenean Euskal Iratietan. Baionako Translatin Latinoamerikar Antzerki Festivalarik ez da gehiago izanen, orain arte Baionako hiriak hirutanoi mila euroko laguntza emaiten zakon eta hori ez dako gehiago emanen, Simer Antzerki talde antolatzaileko txominegi aste azken untako gomita. Galderak egin, goizbegiren Facebook edo Twitteraren bitartez. Txominegi aipatzen ginuen eh, be kultura aize anzten zela, ez baidetan hmm. ere adibidez, hauteskunde garai eh, hauetan, bai. eta be baionak indu autu bat ala ere, autua uh, eh, diru laguntza kentzia beraz uh, Translantin Festivalaren zat, eta uh, gehitzia kultur sport proieto berri baten dako, proieto hortaz uh, mintzatzen lagira, da autu hori gehien bat, nola bideratu, krisi ekonomiokoa dela eta errandute mm. ez dela dirurik, baina bada. Eh, bada hautuak egiten dira, eh? <laughs> nabari da, ah, guk ez dugu sekulan erran eh, eh, zaku batetik pasatu zela bestera, eh? guk ez dugu olakorik erran eta ez dugu olakorik erranen, bakotsak egin du bere opinionia, baina gertatzen da, errealitatea hori dela, gero beste proietu hori entzun da, erran dira olako mm, idurizmeza handi batzu, baina ez dakik uso bera ere, ze pasatzen den hortan. Baina hori da, horrek erran nahi du, pausatzen du ere, funtsezko galdera bat, ze kultura egiten da, Bada, eran eh, nahi dut autoguzientzat badaleku bat, baina eh, publikoak, jendeak e, behar du jakin ze kultura mota egiten den. Nik definitu dut bihitzez, balitake goizguzikoa, ipatzeko, e, festivalaren edukia, zer nolakoa, elburuak, zoin izan diren. Bon, urtetan jarraitu, hori jarraitu duten jendek badakitea rasongi, biztan dena, eta beste hainitzek ere. Baina, hor, beste autu batzu egiten dira, eta kulturari beste itxura bat emaiten zaio, eta hori ez tabada daiteke. E, hori da, funtsa. Gero, e, e, e zuzen du nahi nuke gauza txiki bat, e, ez dela gehiago eginen festivala, ez, e, dakigu, guk ez dugu egan Estela dela gehiago eginen, egan dugu aurtengoa ez ez tatzen ginula, ez dugu lakotz egiten ahal. Gero, badakizu, duela amat urte, duela ama bost urte, urtere festivala mehatxatua izan zen, eta publikoak salbatu zuen. Publikoa saldatu zen, publikoak egan zuen, Eh, uste dut egora initzaldatu dela, beldur naiz, e, egin gabe, <laughs> beldur naiz, eh, aurten ez dela berdin pasatuko, agian bai, baina, baina ez dezakugu erran, ean ez denez, ere izanen, olako mugimendu bat, erraiteko olako gauza bat, ez da utzi behar. Bai, ona, baino aratago, frantzia mailan hartzen balima dugu, bai. egia krisia delaik, behar bada beste egi aldeetan ere hola ditaike. Bai. Usu lehen biktima da kultura, lehen biktziko mozketak kulturak pairatzen ditu. Bai, bai, bai. Eh, kultura izaiten aldelaik uh, eh, ahnaz edo atzgune bat. Ba, Delaik. dut, badakizu, eh, duela bi labete hor izan dira gertakari batzu, ez, larriagoak orain, no, ez, eran nahi baita, kultur munduko batzu eragilak izan dira, ez? Uh, hori da, eh? eh? guk badu artista sume bezala, eh, ez, du, ez dut bat ere eta urlala, oh ez dut pretentzio hori agertu nahi, baina uh, olako hausen arketak edo zen nimenduak bat olako egoeretan nori atakatzen da, liburuak erretzen dira, uh, margolariak erailtzen dira, festivalak desagertzen dira, eta abar, eta abar, bada, niguste bi gogoetaren egiteko garaia da, ez da behar bat dago arras berantegi, baina kasu. Kasu, hasten delarik, eh, omen, herria aberats bat, hola azten delarik, eh, festivalaren desagertarazten, abistan ah, dena, ez dira artista guziak era hiltzen, eh? batzu eh, hiltzen dira, pixkanaka pizkanaka, harabutsik egin gabe, eta gu, nola ez dugun demora hundirik, eta ez giren betik harrikan ibiltzen, erraiteko hau, hau galtzen agidabela Gero gertatzen denean, agendea gaita, bon, harritzen da, pixka bat, haortan zirezte, hau eta hura, baina ez da, ez gira, ez da minuta batetako afera, badu han bat denbora, bat urte, gaiten dugula kasu, gauza hori, biziki kasu. Translatin festivalarik ez da izanen aurten, beraz, eh, bai. duzu, deus zuzen bai. duzu, eh, bi gauza bukatzeko, lehenik, uh, bai honak dio, uh, akbairiguneak hartu behar lukeela kompetentzia hori, eta ez du hartzen? eta nunbait buru bera du, eh? baionak, eh, baionako egiko etxak eta akbak, beraz, lotura baita egiten altzen, ez da bakarrik, jangoen garai ez da, da bakarrik, baina bai, bai, bai. hor, Piska bat pasaka joko hori edo tenis joko hori? Biziki galdera importanta duzu hori uste dut. Eh, bai, bai, bai, pasaka joko hori da. Eh. eh? Hori, hori da, hori da teatro txar bat, <laughs> eran eh, alde batetik akbak erraiten du ez duela kultur kompetentziarik. Zen bat aldiz ez dugu rientzun, eta denbora berian, zain aspaldi uste dut, kultur arloan ere sinatu duela donostia kulturarekin itzarmen bat nola posible da hori. Gana baita egitura batek ez duelari kompetentziarik arloan olu batean nola sinadesake kompetentzia sailortan ah, ba Nik uste dut, afera hortan gezu jaunti bat dela eta erreiten dut hori publikoki aspaldidanik. Badela hor, e, hiri, eta hori hasi zen urteak eta urteak, eh, ez dut eh, politika historioaren egin nahi hor bi minutaz, ez dugu denborarik, baina hori hasi zen uste dut bogotaren garaian eta hasi daulako gauza bat erraiten, alde batetik ez dugu kultur kompetentziarik, baina ala ere gure gain hartzen dugu arte eskola dibidez baionan, hartzen dugu kontserbatorioa, hartzen dugu e, euskal erakustokia, funtzionamenduaren aldetik. Eh? Eta beste aldit batetik, guri e, kultur taldeeri, eh, antzerki taldeeri eta sortzaile taldeeri egiten da ez dugu kompetentziarik. Beraz hor bada faltsukeria bat. Eta hori behar da zilatu gauza hori. Eta pasaka joko hori, <laughs> biziki maite dut zure irudia metafora, hori behar da gelditu. Bistanda gure festivala ez dela baionakoa. Aztapenean horaz izan, baina e, biztanda, biztanda gure lana ez dugula bayonanko katzen gu, baditugu berreuntabero eta marikazle ez dira dela baionatik e, etortzen. Hori, hori, hori faltsukeria eta ez deuskeria bat, gaur egun eh, hortik behar da ateratu, eh, eta beraz, e, bon, hor, ez dakit, ez da bakari gure esku gauza hori. Baina gertekari honek adierazten du hor bat kontradizio ondiak. Mm Bukatzeko egan behar da ere, e, txinez hola diru laguntzen beha egoiten, plantan ezagizela, dela da e, dispozitif lokal akompainema erderaz, bai. bai. beraz, segipen... Eh, bai, tokiko tresna bat, eta horrek ze maitza eman zuen? Ah, biziki emaitza interesgarriak, eta goraipatuak izan direnak, eh? bereziki eh, mm, beste kolikitibitateen instituzioan aldetik, eh? departamendu akitaniak sorki gora dutelan hori, egin dugu plan bat beraz biziki interesgarria hirurten entzat, hiru edizioaren zat, bi pasatzen, pasatuko baziren, Eta, e, bereziki, ala, eh, alde batetik guk gaustu bat zuere murriztea, oraino, eh, adibide bat emaiteko, konzertuak e, hanbat urtetan egiten genituen, emanaldien ondotik eta doainik publikoaren zat. Hori ere ez baita, ala, bilanetan ez dugu denborarik hori guzia esplikatzeko. Ainitz ekitaldi baziren doainik, hainitz elkarretaratze, hainitz gogo eta ainitz ez eta bar, eta konzertuak ere bon, uh, izen ospetsuak etorri dira konzertu horietara eta gafdai iduk, eta holako, bon, pasatzen ditut izenak. Baina uh, hori guzia erabaki ginuen, korrega hortan ere kontekstua ez gira, ez gira rasozoak ere aldatu da iniz, konzertuen egoera iniz eh, barreatu da eta lan hori egiten da biziki ongi gure inguruan. Beraz egan dugu, bon, hor bada posibilitateare gure diru kontua morrizteko. Eh? Bon, hori guziak eman ditugu, dela horrek agertu ditu hori guziak eta egin plan bat, eta sustengua banatzeko, egia erran, bai ona, eh, hiri nagusien artean eta guzi. Bon, eh, hori ere, eh, hori presentatua izan da, magiaren inguruan eta guzi, baina mare duzki erabaki batzu hartuak ziren hori agertu baino lehen. Agian izanen da beste translatin festivalik, bi urteren buruan edo duen urtean, nokdaki, aurten ez, esplikatu dugu zergatik, eskertzen zaitugu unarat etorririk, txuminigi. Nik eskertzen zaituzet.